Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 15, 1976 Inordinahang obispo si Bishop Ireneo Amantilio. Matapos ang dalawang taon, itinalaga siyang obispo ng Diocese ng Tandag sa Surigao del Sur. Nanungkulan itong obispo ng nasabing diocese sa loob ng halos 33 taon at tuluyang nagretiro noong taong 2001. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.